тамуючи млість у пальцях, перемагаючи спазму десь під діафрагмою чи в животі, він спершу вирівняв дихання, тоді змусив себе глянути вниз. Безладно навергані крижини паку, що заповнювали весь простір між айсбергом та бар'єром узбережного льодовика, звідси здавалися ще дрібнішими, ніж згори. І це його вразило. Але страх минув, поступивши з цікавості, яка мов би, електризувала його з голови до п'ят. За Катеринівкою на високій горі хтось у давнину викопав глибочезний колодязь. Воду в ньому можна побачити лише тоді, коли перехилишся через дубовий зруб і порахуєш до тисячі. В моторошній глибині раптом починає вимальовуватися маленький темносиній п'ятачок на якому навіть у літній поведень видно білі яскринки, колючі променисті зірки. Вони поволі рухалися зі сходу на захід, але їх заступали нові й нові, і тоді починало здаватися, ніби зірки стоять, а земля перекидається разом з дубовим зрубом і козячим меканням. Пастушкам паморочився світ і це враження не полишало їх навіть по тому, як вони відходили від колодязя і знесилено сідали на столочений козами гіркий полин. Булат глянув угору. Линва була така тоненька і блага, мов павутина. Його заполонило дивне почуття невагомості. Тоді він знову зиркнув униз. Між безладом торосів чорніла кругла цяточка, завбільшки, як волоський горіх. Та це ж клунок із наметами і мішками, здогадався Булат. Але чому він і досі гойдається? Тоді Булат прив'язав клунок до двох найвищих крижин, і все виявилось простою оптичною оманою. Клунок нерухомо лежав стало видно кожну згинку брезенту, навхрест обперезаного мотузком. Клунок швидко більшав і розпливався на кризі, мов гречаний млинець, і, хоча за кожною секундою відходив від айсберга, тепер Булат уже знав, що до землі недалеко, а між ним і клунком виростає цілком нормальних розмірів порос. До підніжжя айсберга лишалося ще футів тридцять. Коли він раптом відчув, не помітив, а саме відчув, що линва кінчається безвільна і легка. Висота чотириповерхового будинку механічно відзначив Булат. Він почав опускати себе дюйм за дюймом, аж доки побачив тугий вузлик на кінці. Булат кілька секунд заспокоювався. Тоді, вхопивши линву зубами над плечем, зробив невеликий зашморг. Донизу лишалося ще ярдів вісім чи бодай сім, а там біліла пласка крижина, приморожена до айсберга під кутом. Якщо я вхоплюся за край однією рукою і провисну, подумав Булат, це ще якихось два ярди, та ще вісім футів од руки до п'ят. Отже, доведеться стрибати з висоти балкона другого поверху. Не бозна яка висота, сказав він голос і взявся за линву над самою головою. Линва почала вислизати з рукавиць, та коли він відчув у долонях вузол зашморгу, раптом гойднувся і не стрибнув. На тій похилій крижині внизу можна було зламати руки й ноги та його спинило не це. Він подумав, що кожен за тих 14 людей, які чекали своєї черги, мусив стрибати з куцого мотузка, і комусь могло обов'язково не поталанити, якщо не він сам, то хтось зламає ногу. Булат спробував знову підтягтися, але руки знесиліли. Він уже не знав, що йому робити і коли стягнені за шморгом пальці геть знесили і обважніле тіло потягло вниз, він ще встиг одштовхнутись ногою від айсберга.